Jon Telleria, naizko kasetaria, egunon? Kaixo, egunon. Euskadiko Autonomia Erkioko herritarrek igandean hautezkundeak dituzte, uh, legebiltzarra hautatzeko eta ondotik gobernua, aburu ikerketen arabera, dirudienez, eh, berdinketa bat bada Euskaldere Jeltzalea, PNB eta Eskerra Bertzalago, EHB-ko autagegin artean, EH Bildu barkatu autagegin artean, Bai, ala, ala ari dira, inkesta guztiak, e, so, eh, soziologo guztiak e, iragartzen alako berdinketa bat, niri oraindik zenbakiak eskoan kosta egiten zaite, e, ikustea berdinketa hori edo balizko ba, e, ba, garaipen bat ere gainan jartzen ari da, espektatiba modu horretan ari da lantzen, azken urtetako joera bai da nabarmena, alegia EH Bilduren goranzko joera nabarmena da, eta EAJ Taren atzeraldia ere bai, hor azken amarkadan ba, PP eta PESUETik ere hartua zuen bozka hori agian bueltan egon liteke eta horrek ere badu eragina, baina azken asko ez dela izan dira hauteskundeak, Espainiakoak, Udal eta Foro hauteskundetakoak eta hoien erreferentziekin joera hoiek bai bai ez dira nabarmen, e, berdintzera ino niri oraindik dozenaka milaka boto de xente ere kontuetan egizan, baina bai, espektatiba eta eztabaida politikoa hor da okokatua, lehen indara ehatxe bildu edo Euskal Herri Jeltzela izango te den. Horten gautezkun dauen berrikuntza bat da ere, autakai nagusienak, autakai gazteak direla eta berriak direla izan ere, bueno, badakigu Urkuluk e, eh, lehendakariak ama birtuta gero bere kargo utzi duela eta hor ditugu beraz Imanol Pradales eta Pello Txandiano. Nola ikusi tuzu e, eh, kampaina hontan bi autagai berri hauek? Bai, uste dut, e, autagaiak direla berez eman den aldaketa baten ondorio, aldaketaren eragile, baino alegia ez eta ere ikusten hori da, bai gaiak, e, zer den garrantzitsua ez da da zerrez, hor aldaketa ziklo aldaketa nabarmen bate eman da aurreko zikloa atzera geratu dela dirudi, eta beraz esango nuke autagai berri horiek direla dagoeneko aldatu den errealitate baten ondorio. Inigo orku juren autagaitza berriz izango ote zen zalantzan izan genuen azken unera arte, horrek ere eragin zezaken ziurraski ezker soberanistaren baitan Arnaldo Otegiren posizioa zein izan behar ote den azkenan hor aldaketa erabateko eman da eta aldaketa horrek dakar, bueno, beste noski beste beste politika bat e, eta bi hautagai nagusi hauei Pradales eta Otxandian hori dagokionez e, bueno, ba antzematen zaie urrundik e, beste beste ziklo baten eh, neurriko hautagaiak ere badirela euren arteko eztabaidetan eta gaitegietan bereziki esango nuke eh, zer pisu ardezaketen e, eh, bueno, ba, nazio auziak adibidez e, arlo sozialeko auziekin, kudeaketarekin, hor bada aldaketa nabarmen bat eta bi hautagaiek ere transmititzen dute aldaketa hori. Ze gai dire momentu honetan gai nagusina kanpainan zehar? osakidetzaren, eh, osasun sistema publikoaren egoera, etxe bizitzarena eta gazteriaren eh, emantzipazioarena, horiek izan daitezke e, nagusiak, ekonomia kudeaketari dagozkionak, hor dago kokatua, ez kanpaina bera bakarrik, ez da politikoa ere bai nagusiki araba bizkei eta gipuzkoan, e, e, ze Gero, bueno, paradoxiko ere bada, ze bi alderdi abertzaleak dira gehiengo zabal bat eh, izango dutena, beraz, e, eh, gaztizko legibiltzar berri hori ziuraski bai proporzionalki eta bai bota absolutuetan, ba inoizko ordezgaritza abertzale handiena izango duena izango du, baina aldi berean ez da ardatze direnak, ba beste e, gai batzu dira, ipatu ditugu bezala, osasuna etxe bezitza eta arlo sozialeko gaitegi guzti hoiek ikusiko dugu, nola artikulatzen diren gero, kontu hoiek izan ere, bueno, ba, maiz eh, gai horietatik ere iristen derelako ba, buru jabetzaren beharretara, eta hor ba, izan dira saiakerak, batetik eh, eaiotaren aldetik atxe bilduri egozteko, ba, Espainiako Kongresuan, Pedro Sánchezen gobernua babesten ari den neurrian, maiz eh, autogobernuari edo Euskal Herriaren e, erabakiari uko egiten dionaren alako akusazioekin, eta kontrara, ba, Eusko Alderri Jeltzaleari ere egiten zaio kritika, maiz eskuminak, ba, aurrera bide sozialetan baliatu partez kontrara baliatzen dituela, alegi ardat soziala pisu handia hartzen ari da eta horrek egia da ere bi familia bertzale hauei ematen diela zabaltasun bat edo irismen almen bat lehen izan ez dutena eta ziurra aski bai atxe bilduren kasuan adibidez e, ba orain dela 10 urte 15 urte ba ezkerreko referentzia gisa baino ba bertsale gisa gutxik hartzezaketenek ba referentzia garbi dutela eraldaketa sozialerako referente nagusi bezala eta ezkerreko alderdi nagusi bihurtzeko bidean dola e, eh, dirudi gainera. Zuk uste duzu, esker abertzaleak autu bat duela abertzale ez diren esker eta esker muturreko boskazalen eh, seka joateko naikeri hori, ikusten diozu? Ez diot ikusten hori uste dute ondorio logiko bat eh, dela azkenean eguneroko eztabaida politikoan e, pisu handi hartzen duten eh, gaiak dira eta bueno, ez ezkerre abretzalet klasikoenean ere beti zandalako konjugazio bat ez arlo sozialaren eta nazionalaren artean beste kontu bat da, beste auzioa bat da, ia, bueno, ba, nazio auziak une honetan e, araba bizkia eta gipuzkoako eztabaida politikoan zer pisu duen edo ez duen. soik Euskal Autonomia Erkidegoan, berdin beste bi administrazioaren mutan alegigia gaur egungo Euskal Herriko hiru administrazioaren mudetan ere nazio uzia zarago balako ba, behiratu esterik ez dugu bai Nafarroan edo Ipar Euskal Herrian ere, ba, etxe bizitzak adibidez ez, zer pixu zentral hartu den orduan, bueno, horra ematen dira, eztabaida politikoan hartzen dutela pixu e, eh, gai hoiek eta gai hoiei erantzuten diete indartsuen diren, ba, E, eh, movimendu politikoek. Ez dut uste autu kostiente bat denik eh, ezkutatuko dugu gure nazioarekiko ikuspegi ezkerreko jende erakartzeko. Ez, uste dut kosekuntzi logiko badela ez da politikoarena. Autoeskunde sistemari zu eginez, badakigu Frantzian ez sistema majoritarioa dela, beraz hauteskundeak boskagin irabazten dutunak irabazten du eta automatikoki gehiengo osoa du. Ego aldean eta Espainiako sistema ez da bateleola, beraz behar dira gehiengo osoak ardietxi, do aliantzak, eh, ardi, aliantzak egin. Badakiko alderri sozialistaekin batera eskolderi jeltzaleak gobernuan izan dela azken urteetan, azken sortzi urteetan, bederen bai, Zure ustez, eh, aliantza hori berrituko da berriro ere Euskalderi Jeltzale eta Aldere Sozialisten artean, gobernua osatzeko? zaila da kontrakorik e, pentsatzea. Araba bizkia eta Gipuzkoa herrialde alde 25 oita bost ordezkari duaz, biltzarera, oita beraz, eta oita emezortzi behar dira gehiengo hori izateko Eusko alderri jeltzaleak ez ditu oita emezortzi izango, eta oita ra iritsi nahi du gobernatu alizateko, eta normalean e, eh, peso bilatuko du eh, aliantza hori agian arrakala interesgarriren bat ireki daiteke eta niretzako gaueko ikusmi nagusi izango da inkestek diote aixe e, gaindituko dutela gehiengo hori eaiotak eta PSek euren botoak eh, euren eserrekoak bat eginda baina baldin eta oita mezortzire iritsiko ezpalira agian beste aritmetika joko batzuk ireki daitezke eta egia da hautezkunde kanpainan zehar agian behintzat komunikabideon aldetik e, eh, arretak gehien jarri den puntuetako bat hori izan dela pese ia e, preste hongo ote den noizbaitea jotarekin duen konbenintzezko ezkontza hori eten eta bestelako e, aritmetika batzuk e, e, saiatzeko, eneko handu ezaren dakari gaiak arbidio dio ez ez, baina bueno, soeren ez ezkoiek ikusten ditu aldatzen dira, Espainiako politika hor dago, iruñeko kasua ere zenbat aliz esan otezuten ez zutela asironen alkatetza albidetuko, eta azkenean, ba, albidetu dute, ez, eta hemen politikan, e, bueno, gauzak asko aldatzen dira, eta uste dut horre ere, ez, ez dut uste e, eh, aprilaren ogeita batean, baina... E, eh, Legegin zaldi honetan ziurra aski, arrakalaren bat esango nuke ireki daiteke ez eta gaur egun zaila den pentsatzea urrengo e, eh, lendakaria hogeita e, iristen bada bintzat Imanol Paradales izango ez denik PSE eta EAJaren babesarekin Zue ez gainontzeko alderdi politiko iri, beraz hor baduko Espainiako alderdi popularra eskuin klasikoa, gero baditugu esker esker mutureko bi alderdi Podemos garai batean eta gero horren estizioa sumar dena eta gero badugu eskuin muturra e, Gaur egun autetxi bat du, boks eskuin muturak, zartzeko aukirerik ikusten diozu?

e, bueno, inkesta batzutan ematen diote sare da bestetan ez. ere nik uste dut boxekin ni badut horri ikuspe partikularra ere. Azkenean orain boxeko Amaia Martinez da, baina lehen Peperen izena Jaime Mayor oreja izan da lege biltzarkidea. Alegia, eta zein da eskuin muturreko goa? E, Amaia Martinez ala Jaime Mayor oreja. Zaila da Mayor oreja baino eskuin muturreko goa goa izatean ez eta orain boxe galderdi propio izan. Beraz, ez dut uste gure kasuan e, Euskal Autonomia Erkidegoan gainera duten pisu arabatik sartuko sartzekotan asko aldatzen eh, duenik eh, neurri horretan eh, politika gintza inkesten arabera sar daiteke, berretxi dezake, edo ez ikusiko dugu araban gauza asko izango dira jokoan, boxen sarera hori argitzeko puntua bertan izango delako, eta ziuraski araban lehen indar izateak ere emango dituen eserleko estra horiek agian legitzarreko osaeran zeregin ez ere handi izango dute. Eta eskerreko bi alderdi txiki buruz, Podemos da sumarri buruz, ze pixu izango dute? Ba, ikusiko dugu, sartzen diren. Euneko irua behar da, sartu alizateko legibiltzarera, nahiko euren espazio politiko horrentzako nahiko katastrofea da ikusien ditugulak orain miren gorrotxategi eta e, Alba Garzia e, handeka alegia mugimendu politiko bereko jendea dira e, finean espazio politiko berekoak berdin pentsatzen dutenak oroar munduaz, politikaz, soluzi bidez, e, ikuspegi politiko antzeko okoak, eta euren arteko xestra eta gaizki ulertu ezin ulertuan gatik modu bere izian doazenak espazio horrentzate eh, katastrofe txiki bat dela uste dute eh, hauteskundeak izan aurretik, emaitzak gala izango dira, eta ikusiko dugu nola berregituratzen diren ondoren. Ederki ba, igandian beraz ikusiko, Euskadiko Autonomia Erkidoko autoskundea direla eta mila esker, John Tilleria. Ondo izan, eskerrik asko zuei. Ondo segi.